بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ای مردم از پروردگار خود بترسید ذاتی که شما را از یک تن آفرید و همسر وی را از او آفرید و از آن مردان و زنان بسیاری را پراکنده ساخت و از خدای بترسید که به نام او از یکدیگر تقاضا میکنید و از قطع رشته خیشاوندان پرهیز کنید حقا که خداوند بر شما مراقب است و آتوا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا به یتیمان چون به سن رشد رسیدند داراییشان را بدهید و اموال بد خود را به اموال خوب یتیمان تبدیل نکنید و اموال ایشان را به وسیله مخلوط کردن با اموال خود مخورید حقا که این گناه بزرگی است این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحو ما طاب لكم من النساء و وثلاث ورباع فإن خفتم لا ما ملكت ذلك اگر می ترسیدید که در امر یتیمان عدالت کردن نمی توانید از زنان مورد پسند خیش دو سه یا چهار زن را نکاح کنید و اگر می ترسیدید که بین همسران خود عدالت برقرار کردن نمی توانید پس یک زن بگیرید یا از زنانی که مالک آنها هستید استفاده کنید این کار شما از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کند و النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء نفسا فقلوه هنیئا مریئا برای زنان مهرشان را به خوشی و رضایت بپردازید اما اگر قسمتی از آن را به خوشی خود به شما بخشیدند از آن به خوشی و گواراگی استفاده کنید ولا تؤتوا لكم جعل الله لكم قياما لهم قولا و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما گردانیده است و بیخردان ندهید از آن مال ایشان را بخورانید و بپوشانید و به ایشان سخن پسندیده بگویید وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا و یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به حد بلوغ برسند در این موقع اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را به آنها بدهید و پیش از آن که بزرگ شوند اموال آنها را از روی اسراف نخورید و هر کس از سرپرستان بینیاز است از برداشت حق زحمه خودداری کند و آن کس که نیازمند است به طرز شایسته و مطابق زحمتی که میکشد از آن بخورد و هنگامی که انبار آنها را به آنها میدهید شاهد بر آنها بگیرید اگرچه خداوند برای محاسبه کافی است للرجال مما الوالدان وللنساء للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود میگذارند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان میگذارند سهمی خواه آن مال کم باشد یا زیاد این سهمی است تعیین شده و لازم و اذا حضر القسمة أولو القربا واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا و اگر به هنگام تقسیم ارث خیشاوندان و طبقه که ارث برند و یتیمان و مستمندان حضور داشته باشند چیزی از آن اموال را به آنها بدهید و با آنها به طرز شایسته سخن بگویید وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا آنها که اگر فرزندان ناتوانی از خود بگذارند از آینده آن میترسند باید از ستم بر یتیمان بپرهیزند باید از خدا بترسند و باید سخن راست بگویند ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آنهایی که مالهای یتیمان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 از خود فرزندی گذاشته باشد برای هر یک از پدر و مادر او یک بر ششم میراث میرسد و اگر فرزندی نگذاشته باشد و پدر و مادر یگانه بازماندگان او باشند مادر یک سلس را میگیرد اگر متوفا از خود برادران یا خواهران به جا گذارد مادر یک بر ششم را میگیرد توزیع مال میراث در همه موارد بعد از ادای آنچه را متوفا وصیت کرده و بعد از ادای دین صورت میگیرد شما نمیدانید که پدران شما در نفع رسانیدن به شما نزدیک تر هستند یا فرزندان شما سهم تعیین شده است از جانب خدا حقا که خداوند دانا و با حکمت است ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركم من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد لهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة سدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علیم حلیم از آنچه زنان شما از خود بجا میگذارند هرگاز ایشان اولاد نمانده باشد نصف آن به حیث میراث به شما میرسد اما اگر از خود فرزند بجا گذارند چهار یک میراثشان از آن شماست البته بعد از ادای آنچه متوفا وصیت کرده یا از او دین مانده است از آنچه شما از خود بجا جا میگذارید اگر از شما فرزندی نمانده باشد قسمت زنان یک ربع است اما اگر فرزندی از خود بجا گذارید بعد از ادای آنچه وصیت کرده اید و ادای دین برای زنان شما هشت یک است اگر مرد یا زنی که میراث او مطرح است کلاله باشد یعنی نه از وی مادر و پدری مانده باشد و نه هم اولادی ولی از خود برادری یا خواهری باقی گذاشته باشد هر یک از این دو شش یک میراث را میگیرند اما اگر برادر و خواهر باقی گذاشته شده بیش از دو نفر باشند ایشان در سه یک میراث شریکند البته بعد از ادای آنچه متوفا وصیت کرده و بعد از ادای دین به شرط آنکه از طریق وصیت به کسی زیانی نرسد این حکمی است از جانب خداوند و خدا دانا و صاحب حلم است تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظیم اینها حدود خداوند است هر که خدا و پیامبر او را اطاعت کند او را به بهشت های داخل می کرداند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد در آنجا جاودانه به سر میبرند و این است رستگاری بزرگ و من یعطی الله و رسوله بعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهین و کسی که خداوند و پیامبر او را نافرمانی کند و از حدود خدا سخطی ورزد او را به آتش داخل میگرداند که در آن همیشه به سر برد و براج او عذابی رسوا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 خودداری کنید خداوند بیگمان توبه پذیر و مهربان است إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما حقا که پذیرش توبه بر خداوند برای کسانی است که به نادانی کارهای بد می کنند باز به زودی توبه می نمایند پس توبه اینها را خداوند میپذیرد و خداوند دانا و با حکمت است وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت الذين يموتون وهم كفار أولئك لهم توبه کسان پذیرفته نمی شود که چون مرگ یکی از ایشان را دریافت در آن وقت بگوید حالا من واقعا توبه کردم و نه توبه کسان پذیرفته می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 پس ای بسا که از چیزی بد برید و خداوند در آن خیر بسیاری بگرداند و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا اگر بران شدید که به عوض همسری همسر دیگر بگیرید گرچه به یکی از ایشان مال فراوان هم داده باشید هیچ چیزی را از وی باز نستانید آیا مال را با وسیله تهمت و به گناه آشکارا میگیرید وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غلیظا با چطور آن مال را میگیرید در حالی که از یکدیگر کام گرفته اید و از شما با وسیله عقد نکاح عهد محکم گرفتند ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا و زنانی را به نکاح مگیرید که پدران شما نکاح کرده بودند جز آنچه گذشت این عمل زشت و خشمانگیز است و چه بد روشید حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حضوركم وربائكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن فعلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحیما برای شما نکاح مادران شما دختران شما خواهران شما امههای شما خاله شما برادرزاده های شما خواهرزاده های شما مادران رضایی شما خواهران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 دوستان نهانی بگیرند و چون در قید نکاح درآورده شدند اگر به فحشا پرداختند مجازاتشان نیمه مجازات زنان آزاد است این اجازه نکاح کنیز برای کسی از شماست که از فجور بترسد و اگر صبر کنید این برای شما بهتر است و خداوند آمرزگار و مهربان است يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم خداوند میخواهد که برای شما روشهای کسانی را که پیش از شما بوده اند روشن کند و نشان بدهد و شما را ببخشاید خداوند دانا و صاحب حکمت است والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما خداوند میخواهد که توبه شما را بپذیرد ولی کسانی که از شهوات پیروی میکنند میخواهند که شما بسیار منحرف شوید يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا خداوند میخواهد بار شما را سبک گرداند و انسان ضعیف آفریده شده است يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أي مؤمنا دارایی خود را در میان خیش بناحق مخورید بلکه باید به با اساس تجارتی باشد که با رضایت شما صورت گیرد و خیشتن را مکشید حقا که خداوند به شما مهربان است ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله یسیرا اگر کسی این کار را به ناحق و از روی ستم بکند به ما او را به آتش میافکنیم و این کار برای خداوند آسان است تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا اگر شما از گناهان ای که از ارتکاب آنها نهی شده اید اجتناب ورزید گناهان شما را از شما میزداییم و شما را به مقام گرامی داخل میکنیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما برتری هایی را که خداوند به بعض شما نسبت به بعض دیگر ارزانی کرده آرزو مبرید مردان از چیزی کسب کرده اند بهرهبر می شوند و زنان از چیزی که کسب کرده اند بهرهبر می شوند و از خداوند از فضل و احسان او بخواهید حقا که خداوند به همه چیز داناست ولكل جعلنا موالي مما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 از مالهای خود خرج می کنند پس زنان نیکوکار فرمان بردارند و در غیاب شوهر خود مال به روی او را به نگهبانی خدا پاسداری می کنند و زنانی که از بدخوییشان می ترسید پس آنها را نخواست نصیحت کنید و باز ایشان را در بستر جدا از بستر خیش قرار دهید باز ایشان را به آهستگی بزنید به این ترتیب اگر ایشان شما را فرمان بردند پس راهی را برای الزام بر ایشان مجویید حقا که خداوند بلند مرتبه و بزرگ است این خفتم شقاق ما فابعثوا حکما من و وحكما من اهلها يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا اگر از اختلاف بینشان ترسیدید پس حکمی از وابستگان مرد و حکمی از وابستگان زن بفرستید اگر اراده اصلاح داشته باشند خداوند بینشان موافقت می آرد حقا که خداوند دانا و آگاه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا و خدا را پرستش کنید و با او چیزی را شریک میاورید و با پدر و مادر خیش نیکویی ورزید و نیز با خیشاوندان یتیمان نیازمندان همسایگان خویشاوند همسایگان بیگانه همنشین نزدیک با مانده در راه و به بردههایی که مالکشان هستید حقا که خداوند متکبر خود ستارا دوست ندارد الذين یبغلون ويأمرون الْبِرِّ ويكتمون ما آتاهم الله مِنْ فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذابا مُهِينًا آنهایی که باخل می‌ورزند و مردم را به باخل فرا می‌خوانند و آنچه را خداوند از فضل خیش به آنها عطا کرده است پنهان میکنند کنند بیگمان ما برای کافران عذاب اهانت آمیز مهیا ساخته ایم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساد و آنهایی که داراییشان را ریاکارانه مصرف می کنند تا آن را به مردم نشان دهند و نه به خداوند و نه هم به روز آخرت ایمان دارند کسی که شیطان یار او باشد پس چه بد یاری شیطان ماذا علیهم لو آمنوا بالله و آیا چه زیانی بر آنها وارد میشد اگر به خدا به روز آخرت ایمان آوردند و از آنچه خداوند به ایشان روزی نموده خرج میکردند و خداوند به حال ایشان داناست إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما حقا که خداوند به قدر ذره هم ظلم نمی کند اگر عمل نیکی باشد آن را دو چندان می گرداند و از نزد خود مزد بزرگ دهد فكيف اذا جئنا من امت بشهید و وجئنا بک على هؤلاء شهيدا چگونه خواهد بود آنگاه که ما از هر قوم گواهی بیاوریم و تو را گواه بر اینها بیاوریم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا در آن روز آنها که کافر شدند و با پیامبر به مخالفت برخواستند آرزو می کنند که ای کاش خاک بودند و خاک آنها نیز با زمینهای اطراف یکسان میشد شد روز با آن همه گواهان سخنی را نمیتوانند از خدا پنهان کنند یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم كنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ای مؤمنان در حالی که نشه هستید به نماز نزدیک مشوید تا هر آنچه را میگویید بدانید و نه هم در حال جنابت به نماز نزدیک شوید مگر آنکه عبور کننده از راه یعنی مسافر باشید تا اینکه غسل نماکید اگر مریض یا به سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان مباشرت برزیدید، و آب نیافتید پس به خاک پاک تیمم کنید به این ترتیب که با آن روها و دستهای خود را مسح کنید خداوند بیگمان بخشایشگر و آمرزگار است ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل آیا به سوی کسانی ندیدی که برایشان بهره از کتاب داده شده بود ایشان گمراهی را میخرند و میخواهند شما نیز گمراه شوید والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا خدا از دشمنان شما آگاز ولی آنها به شما سیانی نمی رسانند کافی است که خدا ولی شما باشد و کافی است که خدا یاور شما باشد من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير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 با واقعیت سازگارتر ولی خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته و لذا جز عده کمی ایمان نمی آورند یا أيها الذين الكتاب آمنوا نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم لعنهم كما لعنا أصحاب السبب وكان امر الله مفعولا ای کسانی که به شما کتاب داده شده است به آنچه ما نازل کردیم و تصدیق کننده کتابی است که با شماست ایمان آرید پیش از اینکه روحهای بعضی از شما را محو کنیم و آنها را بر پشت سر بگردانیم یا آنها را لعنت کنیم چنانچه اهل سبت یعنی نقص کنندگان مقررات شنبه را لعنت کردیم و فرمان خدا حتما عملی شدنی است این الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا خداوند هرگز این را نمی آمرزد که به او شریک آورده شود و جز این هر گناهی را برای هر کسی که بخواهد می آمرسد و کسی که به خدا شریک آورد بیگمان با این افترا گناه بزرگی را مرتکب شده است آیا به سوی کسانی ندیدی که نفس خیش را تسکه می کنند بلکه خداوند هر کی را بخواهد پاک گرداند و به ایشان کمترین ستمی نمی شود انظر كيف يفتغون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا ببین کتاب ایشان بر خداوند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 یا قدرت سهمی است پس در این صورت کمترین چیزی به مردم نمیدهند ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا الحكمة وآتيناهم ملكا عظیما یا به مردم به سبب آنچه خداوند به ایشان از فضل خود داده حسد میورزند در حالی که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت را داده و به ایشان سلطنت عظیم ارزانی داشتیم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا پس بعضی از ایشان به آن ایمان آوردند و بعضی از ایشان از وی روی برگردانیدند و دوزخ به حیث آتش فروزان کافی است إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلیهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما آنانی را که آیات ما را تکذیب کردند به زودی در آتش میکنیم هر باری که پوست بدنشان بسوزد ایشان را به پوست دیگری تبدیل میکنیم تا عذاب را بچشند حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند ما به زودی ایشان را در بهشتهای راه می دهیم که در زیر درختان آنها جویبارها جاری است در آن بدانه به سر میبرند و در آنجا برای ایشان همسران پاکیزه می باشد ایشان را در ساجه پاگنده جا می دهیم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله مما يعلم خداوند به شما امر می کند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 بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا آیا ندیدی کسانی را که گمان میکنند به آنچه از کتب آسمانی بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آوردهاند ولی میخواهند تاغوت و حکام باطل را به داوری بطلبند با اینکه به آنها دستور داده شده به تاغوت کافر شوند و شیطان میخواهد آنها را شدیدا گمراه کند وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول الذين يصدون عنك و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل گردانیده و به سوی پیامبر بیازید منافقان را میبینی که روی خود را از تو با کین توزی میگردانند فکیف اذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك پس چطور است وقتی که به مصیبت برسند که از پیش به دست خود انجام دادند سپس پیش تو بیایند و به خداوند سوگند یاد کنند که مقصد ما جز نیکی و موافقت چیز دیگر نبوده. است أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ایشان کسانی اند که خداوند آنچه در دلهایشان است میداند لذا از ایشان اعراض کن آنها را پند بده و به ایشان در حق خودشان سخن مؤثری بگو وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه مطابق به فرمان خدا از او اطاعت شود اگر آنها هنگامی که به خود زن کرده بودند به نزد تو می آمدند و آمرزش خدا را طلب می کردند و پیامبر برایشان آمرزش می طلبید واقعا خدا را توبه پذیر و مهربان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 از ایشان اما اگر ایشان آنچه را برایشان پند داده می شود واقعا انجام دهند حقا که این برایشان بهتر است و باعث تقویت ایمانشان میگردد و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و در آن صورت البته برایشان از نفس خود مست بزرگ میدادیم ولهديناهم صراطا مستقيما و بیشک به آنها الراس راست را نشان میدادیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا و کسی که خداوند و پیامبر او را فرمان برد پس او در زمره کسانی است که خداوند برایشان نعمتهای ارزانی کرده است از پیامبران صدیقان شهیدان و راستکاران چه دوستان نیکوی ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما این است فضل از جانب خداوند و خداوند به حیث دانا بسنده است أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ای کسانی که ایمان آورده اید آمادگی خود را در برابر دشمن حس کنید و در دسته های متعدد یا به صورت دسته واحد طبق شرایط موجود به سوی دشمن حرکت نمایید وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا در میان شما افراد منافق هستند که هم خودشان سستند و هم دیگران را سست می نمودند اگر مصیبتی به شما برسد میگویند خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان نبودیم تا شاهد آن مصیبت باشیم ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنك ان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ليقولن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 آنها بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سراغ آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است با کوچکترین ستمی به شما نخواهد شد اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا هر کجا باشید مرگ شما را میگیرد اگر اگرچه در بارجهای محکم باشید و اگر با آنها یعنی منافقان حسنه و پیروزی برسد میگویند از ناسده خدا و اگر سیعه و شکستی برسد میگویند از ناسده تو بگو همه اینها از ناسده خدا پس چرا این جمعیت حاضر نیستند حقایق را درک کنند ما أصابك من حسنة فمن الله وما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 میگویند فرمان برداریم اما هنگامی که از تو بیرون میروند جمعی از آنها جلسات سری شبانه بر ضد گفتههای تو تشکیل دهند خداوند آنچه را در این جلسات میگویند در نامه اعمالشان می نویسد اعتنایی به آنها مکن و از نقشه های آنها وحشت نداشته باش و توکل بر خدا کن و کافی است که او یار و تو باشد افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیا به قرآن غور نمی کنند اگر این کتاب از جانب غیر خداوند می بود البته در آن اختلاف زیادی میافتند و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قليلا هنگامی که به ایشان خبری از امن یا ترس بیاید آن را افشا می کنند اگر آن را به پیامبر و کسانی که از میان خودشان صاحب صلاحیت می باشند ارجاع می کردند بیگمان کسانی که در زمینه قدرت تحلیل مسائل را دارند میدانستند کدام خبر قابل افشا و کدام خبر خور اخفاست و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود جز تعداد کمی از شما همه از شیطان پیروی می کردید فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا پس در راه خدا پیکار کن تو سر در مورد خود مکلف هستی و مسلمانان را به این امر تشویق کن شاید بند شدت کاردار کافران را باز دارد خداوند هم در قدرت خود و هم در مجازات خیش شدیدتر است من یشفع شفاعتا حسنتا یکل له منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکل له کفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا کسی که تشویق به کار نیکی کند نصیبی از آن برای او خواهد بود و کسی که تشویق به کار بدی کند سهمی از آن خواهد داشت و خداوند حساب هر چیز را دارد و آن را حفظ می کند وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا چون سلام گفته شوید به سلامی پس نیکوتر از آن سلام گویید یا به مثل آن حقا که خداوند همه چیزها را محاسبه می کند الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فيه ومن اصدق من الله حدیثا خداوند معبودی جز او نیست یقینا همه شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست جمع می کند و کیست که در سخن خیش از خدا گوتر باشد فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلي الله فلن تجد له سبيلا پس شما را چه شده است که در مورد منافقان دو فرقه شدید خداوند ایشان را در برابر اعمال مفتدانه ایشان نگونسار گردانید آیا میخواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده است رحیات سازید و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او راه یافته نمیتوانید ودو لو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 السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا جز کسانی که با قوم پیوست شوند که بین آن قوم و شما معاهده صلح برقرار است یا کسانی که به سوی شما میآیند و از جنگ با شما و همکاری در جنگ با مردم خودشان که در برابر شما صورت میگیرد دلتنگ شدهاند اگر خداوند میخواست ایشان را بر شما می ساخت پس با شما جنگ میکردند بنابر آن اگر ایشان از شما کنار گیرند و با شما جنگ نکنند و در عوض به شما پیشنهاد صلح کنند در آن صورت خداوند برای شما در برابر ایشان راهی برای جنگ نداده است ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا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 برده آزاد کند و پرداختن خون خونبها لازم نیست و اگر از جمعیت باشد که میان شما به آنها پیمانی برقرار است باید خونبهای او را به کسان او بپردازد و یک برده نیز آزاد کند و آن کس که دسترسی به آزاد کردن برده ندارد دو ماه پی در پی روزه میگیرد این یک نو تخفیف و توبه الهی است و خداوند دانا و حکیم است ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما و هر کسی فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است که جاودانه در آن میماند و خداوند بر او غضب می کند و از رحمتش او را دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است یا ایوه الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل الله كان بما تعملون خبيرا ای مؤمنان وقتی در راه خدا قدم زدید یعنی سفر کردید پس دقت کنید و به کسی که به شما برای نشان دادن مسلمانی خود سلام میدهد مگویید مسلمان نیستی در حالی که مال و متاع ثانی دنیوی را می جوید پس در نزد خداوند غنیمتهای فراوانی وجود دارد خود شما نیز پیش از این چنین بودید پس خداوند بر شما منت گذاشت اکنون دقت کنید حقا که خداوند به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 بزرگ برتری داده است درجات من و مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحیما درجاتی که از جانب او عطا شده و آمرزش و مرحمتی و خداوند آمرزگار و مهربان است ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساعدهم آنهایی که بر خود ستم کرده اند چون فرشتگان قبض ارواح جانشان را میگیرند به ایشان میگویند شما در چه حالی بودید آنها جواب میدهند ما در روی زمین ناتوان و مظلوم بودیم فرشتگان میگویند آیا زمین خداوند فراخ نبود تا شما در آن هجرت میکردید پس آنها جایشان دوزخ است و چه بد انجامی إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة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 و رنج میبینید آنها نیز همانند شما درد و رنج میبینند ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارند و خداوند دانا و حکیم است إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخاطئين خصیما ما این کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت کنی و از کسان مباش که از خائنان حمایت نمایی واستغفر الله ان الله كان و از خداوند آمرزش بخواه حق را که خداوند آمزگار و مهربان است ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما و آنها که به خود خیانت کردند دفاع مکن زیرا خداوند اساس خیانت پیشه گنهدار را دوست ندارد يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا اعمال زشت خود را از مردم پنهان میدارند اما از خدا پنهان نمیدارند و به هنگامی که در مجالس شبانه سخنانی که خدا راضی نبود میگفتند خدا با آنها بود و خدا به آنچه عمل میکنند احاطه دارد ها انتم اولاد الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا آري شما همانها هستید که در زندگی این جهان از آنها دفاع کردید اما کیست که در برابر خداوند در روز رستاخیز از آنها دفاع کند و یا چه کسی که وکیل و حامی آنها باشد و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند سپس از خداوند طلب آمرزش نماید خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت ومن یکتر اسما فانما یکتبه على نفسه وكان الله علیما حکیما با کسی که گناهی را مرتکب شود زیان آن به خودش میرسد و خداوند دانا و با حکمت است ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا و کسی که مرتکب خطا یا گناهی شود و آن را بر آدم بیگناه تهمت زند پس او واقعا آن تهمت و آن گناه آشکار را بردوش دوش گرفته است ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون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 گفتگوهای محرمانهشان خیری نیست مگر که کسی به صدقه یا عمل نیکی یا مصالحه بین مردم امر کند و کسی که این کار را برای طلب رضای خداوند می کند به برای او مزد بزرگ خواهیم داد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا و هر که با پیامبر مخالفت کند بعد از آن که برای او راه راست روشن شده است و راه جز راه مسلمانان را پیروی کند او را به همان راهی که برگزیده است با میگذاریم و به دوزخش میاندازیم و چه بد سرنوشتی است دوزخ ان الله لا ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا حقا که خداوند این را که با او شرک آورده شود نمی آمرزد بلی سوای شرک هر کسی را که بخواهد می آمرزد و کسی که به خدا شرک آرد بیگمان بسیار گمراه شده است یدعون من دونه الا اناسا و ان یدعون الا شیطانا مریدا مشرکان نیایش نمی مگر زنان را یعنی بتانی را که به نام زن نامگذاری کردهاند و ایشان صدا نمی کنند مگر شیطان سرکش را لعنه الله وقال اتخذن من عبادك نصیبا مفروضا خداوند او را لعنت کرد او گفته است بیگمان من از بندگان تو حصه معینی را میگیرم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد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 یعنی آنهایی که ایمان آوردند و کارهای نیکو نمودند به زودی ایشان را به بهشتهای داخل کنیم که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آنجا جاودانه به سر میبرند وعده خداوند حق است و آیا کسی از خداوند گوتر بودن میتواند ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا كار نبر بر وفق آرزوهای شماست و نه هم بر وفق آردوهای اهل کتاب کسی که کار ناشایسته انجام دهد مطابق به آن مجازات می شود و برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمی ومن يعمل من الصالحات من مؤمن ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا و کسی که از کارهای نیکو انجام دهد خواه مرد باشد یا زن و صاحب ایمان باشد پس چنین مردمی به بهشت داخل می شوند و به ایشان کوچکترین ستمی نمی شود و کیست نیکوتر در دین از کسی که تمام هستی خیش را به خدا تسلیم کرده و در عین حال نیکوکار نیز هست و از آیین خالص و پاک ابراهیم پیروی می کند و خداوند ابراهیم را به حیث دوست گرفت ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا و هر آنچه در آسمان های زمین است از آن خداست و خداوند به همه چیز احاطه دارد ويستفتونك فی النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤمن يؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما از تو درباره زنان میپرسند بگو خداوند به شما در کتابی که به شما تلاوت می شود در مورد رعایت حد ایشان سفارش می کند و نیز در مورد یتیمان زنانی که به ایشان حقوق معین شده ایشان را نمیدهید و میخواهید ایشان را نکاح کنید و نیز در مورد کودکان ناسبان و این که در مورد یتیمان عدالت را برپا دارید و هر عمل نیکویی که انجام می دهید پس حقا که خداوند به آن داناست وإن امرأة خافت من بعدها نفوذا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا و اگر زنی از رویه زشت یا اعراض همسرش بترسد بر ایشان گناهی نیست که در بین خیش به گونه مصالحه کنند و سال بهتر است هرچند در نهاد انسان آز همیشه حضور دارد ولی اگر از احسان کار بگیرید و پرهیزگاری ورزید پس حقا به آنچه میکنید خداوند آگاه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما هرگز نمی توانید بین زنان عدالت کنید هرچند به آن از دل و جان بکوشید از این رو از همسر خود تا زیره مگردانید که وی را بمانند زن در حال تعلیق قرار دهید اگر راه اصلاح و پرهیزکاری را پیش گیرید پس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است و این الله کلا من و اگر زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند خداوند هر کدام را به اساس گشایش خیش بینیاز می سازد و خداوند گشایشگر و با حکمت است ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تتقوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست بیشک اهل کتاب را پیش از شما و نیز شما مسلمانان را توصیه کردیم که از خدا بترسید اما اگر کافر شوید پس بیگمان هر چیزی که در آسمان ها و در زمین است از خداست و خداوند بینیاز است و ستوده ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكیلا و برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است و خداوند برای حفظ و نگهداری آنها کافی إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي آخرين وكان الله على ذلك قديرا ای مردم اگر او بخواهد شما را از میان میبرد و افراد دیگری را به جای شما میآورد و خداوند توانایی بر این کار دارد من كان یرید ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا کسانی که پاداش دنیوی بخواهند و در قید نتایج معنوی و اخروی نباشند در اشتباهند زیرا در نزد خدا پاداش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 ضلالا بعيدا أي مؤمنا بخدا خدا به و به کتابی که به پیامبرش نازل گردانیده و نیز به کتابی که پیش از این نازل کرده است از صدق دل ایمان آرید و هر که از خدا فرشتگان او کتب او پیامبران او و روز آخرت انکار ورزد واقعا بسیار زیاد گمراه شده است ان الذين امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا لم يكن الله لهم ولا کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند و باز بار دیگر ایمان آوردند و باز هم کافر شدند و سپس به کفر ادامه دادند خداوند هرگز ایشان را نمی آمرزد و هرگز ایشان را به راه راست هدایت نمی نماید بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما به منافقان مجده بده به که بدون شک برایشان عذاب دردناک است الذين يتخذون الكافرين اومیا يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا آنهایی که کافران را به عوض مسلمانان به حیث دوستانشان میگیرند آیا از نزدشان عزت میخواهند پس واقعا عزت به تمام و کمال از آن خداوند است وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا واقعا پیش از این به شما این حکم را در کتاب نازل کرده است که هرگاه بشنوید که از آیات خداوند انکار می شود و به آن تمسخر صورت می گیرد پس با ایشان یعنی کسانی که مرتکب این عمل می شوند منیشینید تا اینکه به سخن دیگر بپردازند برنه شما هم در این حال مثل ایشان هستید حقا که خداوند منافقان و کافران همه را در دوزخ جمع می کند الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا آنها مترسد شما جند پس چون به شما پیروزی از جانب خدا نصیب شد گفتند آیا ما با شما نبودیم اما اگر برای کافران پیروزی باشد منافقان به ایشان میگویند آیا ما شما را به مبارزه در برابر مسلمانان سوق نمیدادیم ما بر شما در مقابله با مسلمانان باعث نبودیم و از شما در برابر مسلمانان دفاع نمی کردیم پس خداوند در میان شما در روز رستاخیز فیصله می کند و خداوند هرگز برای کافران راه تسلطی بر مسلمانان قرار نمی دهد إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرام منافقان میخواهند خدا را فریب دهند در حالی که او آنها را فریب میدهد و هنگامی که به نماز ایستند از روی کسالت می ایستند در برابر مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند بین لا آنها افراد بی هدفی هستند نه متمایل به اینها هستند و نه به آنها یعنی نه در صف مؤمنان و نه در صف کافرانند و هر کس را خداوند گمراه کند راه برای او نخواهی یافت یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولیاء من أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا ای کسانی که ایمان آورده اید کافران را به جای مؤمنان ولی و تکیهگاه خود قرار ندهید آیا میخواهید با این عمل دلیل آشکاری بر ضرر خود در پیشگاه خدا قرار دهید این المنافقین فی الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا حقا منافقان در پایین ترین مرحله دوزخ قرار دارند و هرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت بنابراین از طرح دوستی با دشمنان خدا که نشانه نفاق است بپرهیزید إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما مگر آنها که توبه کنند و جبران و اصلاح و به دامن لطف خدا چند زنند و دین خود را برای خدا خالص کنند آنها با مؤمنان خواهند بود و خداوند و افراد با ایمان پاداش عظیمی خواهد داد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکر گذاری کنید و نعمتها را بجا مصرف نمایید و ایمان آورید خدا شاکر گذار و آگاست یعنی اعمال و نیات آنها را میداند و به آنچه نیک است پاداش نیک میدهد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیها را اظهار کند مگر آن کسی که مورد ستم باقی شده باشد خداوند شنوا و داناست ان تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا اما اگر نیکی ها را آشکار یا مخفی سازید و یا از بدی ها گذشت نمایید خداوند بخشنده و تواناست یعنی با اینکه قادر بر انتقام است عفو و گذشت می کند إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون بین سبیلا کسانی که خدا و پیامبران او را انکار میکنند و میخواهند در میان آنها تبعیض قائل شوند و میگویند و بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار میکنیم و میخواهند در میان این دو راهی برای خود انتخاب کنند اولا؟ هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا آنها کافران حقیقیاند و برای کافران مجازات تبهین آمیزی فراهم ساخته ایم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ولی کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده و میان احدی از آنها فرق نمیگذارند پاداش آنها را خواهیم داد خداوند آمر و مهربان است يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا اهل کتاب از تو میخواهند تا برای ایشان کتابی از آسمان به اکبارگی فرود آری واقعا ایشان از موسی خواهان معجزه از این هم بزرگتر شده گفتند خداوند را به گونه آشکار به ما بنمایند پس ایشان را به سبب این ستمشان سائقه گرفت بعد از آن که برایشان معجزه های روشن آمده بود گوساله را به خدایی گرفتند با این هم از این گناه آنها را عفو کردیم و به موسی غلبه آشکاری داری ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت اخذنا منهم میثاقا غلیظا و برای گرفتن عهدشان کوه تور را بر سرشان بالا کردیم و به ایشان گفتیم و در با فروتنی درآگید و به ایشان گفتیم در روز شنبه تجاوز نورزید و از ایشان پیمان استوار و جدی گرفتیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل قدع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا آنها به خاطر این که پیمانشان را شکستند و اوجات خدا را انکار کردند و پیامبران را به ناحق کشتند و به خاطر این که از روی استهزا میگفتند بر دلهای ما پرده افگنده شده و سخنان پیامبران را درک نمی کنیم مطرود درگاه خدا شدند آری خداوند به علت کفرشان بر دلهای آنها مهر زده و از این رو جز عده کمی ایمان نمی آورند وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظیما و نیز به سبب کفرشان و گفتهشان آن تهمت بزرگی را که به مریم بستند قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الَّذِينَ اختلفوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ منه ما لهم بِهِ من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا و گفته ایشان که ما بدون شک مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم در حالی که ایشان هرگز او را نکشتند و نه هم او را بدار زدند بلکه بر ایشان مشتبه شد و حقا کسانی که درباره او اختلاف ورزیدهاند از آن در شکند که در زمینه هرگز علمی ندارند مگر پیروی گمان و به یقین او را نکشتند بل رفعه الله الیه وكان الله عزیزا حکیما بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا و واقعا از اهل کتاب هیچ کس نیست مگر اینکه که به او پیش از مرگش ایمان می آورد و او در روز رستاخیز بر ایشان گواه می باشد فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا پس به سبب این همه ظلم یهودیان ما بر ایشان چیزهای پاکیزه را که به ایشان حلال گردانیده شده بود حرام ساختیم و به سبب که ایشان تعداد بسیاری را از راه خدا منع می کردند و اخذهم الربا وقد عنه و الناس وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما و به سبب سودخواهی ایشان در حالی که از آن منع شده بودند و به سبب اینکه ایشان مال مردم را به ناحق میخوردند ما برای آن عده ایشان که کافر شدند عذاب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 او وحی فرستادیم و به سوی ابراهیم اسحاق یعقوب و اولاده وی و به عیسی ایوب یونس هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داوود زبور را دادیم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلیما پیامبرانی که پیش از این برای تو داستانشان را گفتیم و پیامبرانی که داستانشان را به تو نگفته ایم و خداوند با موسی سخن زد رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حکیما پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا برای مردم بعد از این پیامبران بر خدا حجت باقی نماند و خداوند توانا و حکیم است لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ولی خداوند گواهی میدهد به آنچه بر تو نازل کرده که از روی علمش نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی میدهند گرچه گواهی خدا کافی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند در گمراهی دور و درازی گرفتار شدند کسانی که کافر شدند و ستم به خود و دیگران کردند هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید و آنها را بر راه هدایت نخواهد کرد إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا مگر به سوی راه دوزخ که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار برای خدا